lehenik uh, eta behin uh, jardokitzen duela manifestaldia baino lehen, bada azken eh, asteetan denen artean uh, untzatzen dugun manifaren lehen ondorioa eta oso balorean eman behar dela, baina funtsezko uh, korapiloa ala ere hor da eta main gaineratu du, hau da aplikazioa bai, eskubidearen aplikazioa bai, bainan simbologi berezia edo politikoki arazoak sortzen duten jesuentzat ez. Eta hori da, buk errango ginuke, talkarik handiena eskubidea eskubidea da, eta ezin dena da, eh, batzuentzat aplikatu eta bestentzat ez, eta hori da araua. Funtsezkoa da nun gaundian uh, eh, eh, mobilizatu gaite zen bihar, funtsezkoa da duguna ainistasun eta zabaltasun hori uh, agerian ustea, eta hortan ibiligira azken Eh, egun eta aste hauetan eh, mobilizazio ere kualitatiboen eh, bila, gori bakarrik ekarriko du Parisek bere kuadroaren arabera eraikitzea, baina hala ere balorean jarri nahi duguna da gaur belube handerea Ipar Euskal Herriari zuzendu dela manifaren, uh, manifaren uh, eta, eta badela denen lanaren lehen fruitu bat.